for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb on us? Let us die young, or let us live forever. We don't have the power to fall, never seen my bird. Sitting in the sun, pit life is a short trip. The music's for the sad man. Good morning mga kapatid, mga kapusot ah, ka pamilya. Nindot ning atong uh, ngahimutangan karon niya sa dapatin sa baybayon. And uh, I hope nga I look forward for a more productive and happier day for all of us today and padayon to sa atong mga diskusyon para paglamdag sa atong mga huna-huna sa atong uh, ah, galamhan o kasing-kasing para makakabot kita o tinuray nga kalambuan o kagawasan atong agi atong gidiskas ang unsa gyud ang mas siguro o mas sigurado o sayon nga pamaagi nga masecure nga atong kinabuhi o atong panginabuhi. Now, akong gidiscuss ang nag-exist na nga mga solusyon, nga solusyon sa atong mga kaisuunan nga mao ang organic farming pero uh, wa ni ma-patronize tungod kay dinagibuhat ang mga agriculturist na dili kini mo lampos uh, mostly ilad o paglansi sa mga tao uh, especially ng ilang pag uh, ah, deceive o pag lansi sa mga tao nga uh, gamito ng pag kanang gitawag parallel run parallel run nga idungan kuno or hinahinay og um, implement um, more specifically kanang i itapad no taparon nag-implement sa meaning ana kanang mag gamit ka og organic nga fertilizer uh, <clears throat> few days or weeks before sa magtanom ka so ma-achieve nimo ang uh, katambok no katambok sa imong gitanom pero sa pag abot na sa itawag nila og tigrumbo uh, dapit na na siya sa pag dako na gamay ang mga tanom at least ka o kaduha ka mag gamit og chemical nga fertilizer urea o kanang 1414 <clears throat> I don't know kung mauban ni pagiha sa uban nga mga area basta giri sa Bohol mao nilang gi padagan nga teknik nga mo in up yun nga dili gid ka barog ang organic uh, fertilizer dili ka kaya ang organic fertilizer mo pabilin yung mugamit gamit organic fertilizer ang mga tao o mga farmers kay ang uban nga nagtesting uh, nakita nila nga dili kaya sa organic fertilizer nga mahatag silang abot mo gani ang konklusyon however they did it yun sa pag, pag, paghimuan ni eh, nga niba nga paagi nga magpabilin silang magsalig og partly sa chemical fertilizer or nakasulay baka sila og kalit nga pagundang which is to me more dangerous uh, as far as it, ang yield no? as far as ang abot or ani is concerned <clears throat> kay ang yuta um, kubre na kayo, kabos na kayo sa nutrients, nakalitan o undang sa o undang ang magamit sa chemical fertilizer niya minus ang imong preparasyon or klase sa organic fertilizer mo na ang kasagaran jud nga mga comments o findings sa uban nga dili gid uh, ah, kapas og mikunhod gid ang abot niya man nga ning ang mga farmers nga balik sila sa chemical fertilizer so I think I am safe to say nga almost 100% sa Bohol nagpabilin og uban ming balik kay miaksyon og shift sa organic fertilizer ming balik sila sa inorganic chemical fertilizer <clears throat> ang atong ah, dapat aning uh, i-settle na uh, isyo is uh, wala na ba'y paagi jud o wala na ba'y uh, possibility nga maka-escape ta aning nagkamahal kaadto nagkamahal jud as in nagkamahal grabe na kaadto ang presyo karon sa mga fertilizer ang urea is ug ako masayop nga ug himdom sa gisulti sa akong amigo last week 2008 na ang ang sako sa urea ang uban nga bubarato diadapit sa 2002 So mulagpas na ni sa previous nga costing per hectare na 30,000 per hectare. So possible na ni nga mo 40,000 per hectare na ni ang cost ani. <clears throat> So unsa may atong uh, angay nga mahibaluan o masabtan. Unsa may angay natong nga ah, ma, ma tugkad aron dili ta magpadayon aming atong loyalty o atong pagkabangan no pagkabangan sa chemical nga system duha duha ka major nga area nga atong pagatun-an og dapat jud masabtan kining sa quantity o sa quality sa gilaghanon sa abot o sa quality sa abot meaning uh, ah, sa ihang ka safe o ka nutritious o oh, di atong susihon ang kaluwas sa sistema or sa klase nga abuno gikan sa mga nagdaghan kayo ron nga mga sakit so akong paningamutan na anita makahatag og uh, focus Ah, so ari ta balik sa atong na, nabiyaan nga uh, points atong diskusyon to, sa part 1. Uh, ah, akong gi discuss didto ang kahibulungan nga pag increase sa nutritional value. Uh, real nga increase sa nutritional value. Uh, una tong akong gi-mention dito nga ang blade of grass or usak ka dahon sa grass o dahon sa tanom nag-contain na siya o mga nutrients di ba ang wala masabti sa katawhan especially sa mga farmers mao nga ang contents niya nga sa soil nga hopefully mabalik pud sa suwil para dili ma dabo or mapubri ang suwil 20% lang unsama na sila mm, kanang mga mga minerals mm, mga magnesium, potassium, calcium, iron, ug uban pa. <clears throat> Unya diha nato ma realize o mahibaw-an nga 80% di ay nga naa sa dahon gikan sa ibabaw comes from above o, pwede tingnan ng langit kalangitan pero specifically it means nga kanang naa sa dahon mm, matter no solid na matter solid no or liquid ana dili dili na dili spiritual kun dili matter or solid ang liquid ang naa sa sulod 80% gikan sa ibabaw ato maning ma ma-itemize tungod sa atong hibaluan sa siyensya unsa man ang gikan sa ibabaw unsa man diha di ba sunlight, hangin ug ulan. 'Di ba? Sunlight, hangin ug ulan. Mao nay mostly nga may gi, meaning anang from above nga source. <clears throat> Ah. Ikan gapon ni sa Ginoo. Pero in this case kanang gitaw from above is kanang atong himpapawid or atmosphere no. Kawanangan. Now, simple naman ni sabton kay na naman tayo gamay nga nasabtan sa siyensya. So ang mahitabuan ni di ay kung ang mga gas gases nga elements, gaseous elements kaning carbon, hydrogen, oxygen kung ma-process ni sa dahon anang gitawag synthesis kay kanang photosynthesis photosynthesis no muna muna ngalan kay sa pikas nga uh, system, chemical system, chemical synthesis. Manay lang product synthetic or chemosynthetic. Ang diri sa Ginoo, kani natural nga plant. Natural plant is photosynthesis. Photo means light, sunlight. Synthesis. Synthesis means kanang i-assemble man mo ba na kay himong arrangement of assembly. Uh, so i-assemble ni ang mga elements katong carbon hydrogen oxygen aron pag himo og solid nga product gas ni sila ha pero mahimong solid nga product gas dili makita pero makita nga product ang ilang output no ang resulta nila kanang og carbon hydro H oxygen carbo carbohydrates ah carbohydrates. Ang samin carbohydrates? Frutas, mga, mga liso, grains, mm, mm, rice, corn, trigo, mm, mga nuts, tanan. <clears throat> Kanang mahimong fruits ug seeds. Uh, um, mo mga <clears throat> carbohydrates na ugpon ani mo niglain nga gas nga element di, ma, di makita nga element kanang itawag nitrogen kaning carbohydrates carbon hydrogen oxygen mahimong protein <clears throat> ipon ni mo usa ka element how important is the uh, protein ang protein mo na in charge sa structural or mga skeletal na to nga uh, needs muscle bones na ano, um, ligon paligon skeletal na ano, muscular na ano, structural so mo na nag mo na gadag ligo na to og sa balay pa mo na mga haligi og mga babag no So, giginan na to ang putin. Ang carbohydrates more on sunugo na nimo as energy. Kailangan kadadlaw ka na kana. Ang protein um, gakinanglan ka more on gikinanglan nimo nga naana nimo kanunay kay ma'am na ga sustain sa imong mga muscles o bones no skin na ano. <clears throat> although ma ma decrease po na kung minus na ka og carbohydrates na mao na kuhaan po nila sa energy kay na may carbohydrates ang ang ang, ang protein di ba carbohydrates man na with nitrogen so kung wala na kay eksaktong supply sa imong carbohydrates for use nimo para i-exert nimo trabaho or efforts energy makuha na sila sa imong um, protein so ato makita karon nga ang niya din sa kalibutan nga visible o makita nga butang nagikan ni si Jaog dili makita nga klaseng elements um, labi na lang mga photons kanang energy nga gikan sa sa adlaw kanang photons apil mo apil man na sa photosynthesis uh, kanang light kan sa adlaw mapil na siya nga mapart na siya sa prutas nga decompose sa carbohydrates um, eh, maapil kasod ang photons now ang diri sa um, gikan sa yuta gikan sa earth katong mga minerals hang mapuno adto is katong electrons electrons nga um, naa part na sa tanang mga atoms katong photons po mapart na sa atoms kung mahimo siyang uh, protons may protons now dinhi nimo makita nga o uh, when we talk about conservation or pagpatambok sa dili lang conservation kundi pagpatambok yun sa atong yuta kanina namang daan kining leaf kaning dahon kugihan lang nato nga dili ma sunog og balik kay og masunog og balik katong mga gaseous nga mga elements katong upat carbon, hydrogen, oxygen ug nitrogen mo lupa dapat og balik in the form of aso di ba smoke so kung wise ka nga farmer imong palaton or imong ipagi sa kanang ipakaon imong mananap ipakaon nimo og wati or mga bakterya kay aron ma butang sa yuta madugang sa imong suwel uh, simple ni nga step pero dako kayo ni siya nga uh, meaning o relevance o value sa atong farming ilabi na og bulto-bulto na nga amount sa dahon di ba para ng mga dagami dahon sa humay daghang kayo na in harvest dako na siyang uh, value mo tupong ulim makita na to nga mo lagpas man ni siya ka ka fertile or ka rich sa nutrients or ka rich sa capacity paghatag og bunga mulagpas pa na lagpasan pa niya ang chemical fertilizer no labi na atong iagi sa um, nasugdanan na to o nga dis, o discuss nga process nga ang dahon ipakaon na to sa mga dagkong mananap meaning baka kanding ana karniro kabaw kabayo kay mo time 6 uh, muna mo na akong dimension sa una attrition mo time 6 ang mga nutrients nga naa sa sod na sa uh, dahon mo time 6 ang gidaghanon for example do na kay usa lang ka phosphorus o usa lang ka magnesium ana kani sila og mulabay na sila sa uh, digestion process gikan sa saliva or sa mouth din sa intestine sa baka mo time 6 I believe nga dili gid eksakto nga ah, strict ning number ani nga kanuna lang gid time 6 I believe nga pwede ni mo mo times 7 ana pero in, in this uh, katong information nga ako nakuha ilang na ilang finding is time 6 and then di ko na find the explanation giyon sa man o nganong minaghan man na siya na ay supply kagalingon ang lawas sa baka manay pabilin nga uh, question basta kay ang output times 6 the same thing happen pero greater higher ang ang number sa kung ang nahimo ng manure sa baka nahimo ng manure sa baka kanon or atong ipatiwas na to sa mga earthworms kay dagko pa man ang tais baka hindi pa ni siya fine enough nga makaon sa mga rootlets no nang gagumay gamot tumoy sa gamot sa mga plants o trees gikinanap ni pinuhon so tiwason sa mga earthworms sa earthworms is times 10 man so kung unom ang ang magnesium or calcium palanitan sa manure nga gi produce sa baka ug kanon na tong manure sa mga earthworm mo times 10 so ang 6 times 10 is ma 60 Imagine ka, that's real ha, real nutrients. Um, real nutrients nga maoy makita nimo ni in real term as gidak-on, gilamion o kasustansyado sa imong prutas or imong uh, grains or unsa na imong gitanom o giproduce sa farm. In real terms na dili na ingon nga um, di mo mahawiran o mo escape na asgas nga di ka di ni mo madakpan na ana masud nasud nasud na nakapture na inside di uh, frutas kada frutas o kada liso nga imong giani now thus far makita na to ang ang kaalam ang ka superior ka epektibo ka efficient sa o ka kamaayo o ka kamahigumaon sa pagi sa atong Ginoo nga naghimo aning sistema sistemaha. Ah, I know, I believe nga kining uh, isolated nga finding sa science magdaghan ni, magdaghan ang mag mutabang ani o uh, investigate nga i-confirm la kana peer to peer nga study ba para pag-confirm aning uh, na diskubrehan aning mga pioneering ng mga scientists yung una nilang mga findings naay mo sunod ani nga mga scientists nga magtuon and maybe will confirm my my belief nga not necessarily nga exactly 6 gyud ang uh, multiplication number sa baka that strictly good 10 ang dire sa earthworms I believe nga uh, variable ning number depende sa siguro ka healthy pud sa uh, mga earthworms but sure na na nga kini sila mo pa times mo padaghan mo pa multiply <clears throat> so ari ka sa vermicast or manure sa mga uh, earthworm dako na kaog ma ginansya maobtain nga sustansyado nga organic fertilizer oh. na ko ebidensya na kay do na may vermiculture or nagculture man og mga vermis or earthworms vermis means earthworms ang among barangay uh, diri sa hagnaon niya diha diha gibutang sa among barangay ang actually owned by the municipality to municipal LGU din diha sa among barangay gud gi uh, butang ang watihan mga pila to ka luwang dagdaghan to mga kunon nga dagong luwang So nakita na ko ang proseso nga ilang pagkanon og dagami. Pero ang dagami ila pang imura og ipadagan pa og uh, pila ka adlaw nga muhumok siya. Uh, ah, musugon siya kalata kalata gamay. And then sinagulan nila sinagulan nila og mga taig kanding, taig baka. Mas lami, mas mas nindot ang result kung uh, ah, sagulanin mo manyor jud din mga dahon ngora na niya akong nakita ang results sa o kaepektibo sa vermicast may tawag na di man di man vermi manure pwede po uh, eh, vermi manure or earthworm ma manure pero vermicast ang more popular nga term kanang iti o tae sa wati vermicast now makita nimo ang kaepektibo ani niya kay uh, although at the start walay namansin kay wa pa makahibaw ang mga tao pero sa dihang nakatesting na katong mga farmer nga dako dako mag-order og tag 200 sacks dili nakaapas sa production ang among mga vermiculturist tingin sa kataas og demand kunya ang another effect nga klaro is katong ayagon na nila kay ron fine ang ibaligya ang mga dagko dagko saya na pa yung mga twigs gagmay sagol na-reject na ari labay nila sa kilid na may garden uh, kilid ng garden ako nakita ang kadagko gid kayo sa mga uh, pangtanom uh, ah, at the time pineapple pineapple mo times 3 sa uh, gidakon sa among normal nga pineapple plant diri sa buhol. unya ang mga ginger grabe kadagko mo times 2 to times 3 gyapon ang gidakon makita gini mo ang diferensya clear gid kayo ang kakugilan gid ba o kanang enough gid nga amount ba ang atong i-produce para mo mo feel pud ang kwan mo feel pud kay alanganin o gamay ra pud imong i-produce or ihatag sa mga tanom ihatag nga vermicast dili pud siya mo kung kayo hindi kayo klaro ang effect <clears throat> so the more nga the more vermicast the better di na dihang nami sa sa kung daghan ang quantity the quality ang imong vermicast importante ang quality sa imong vermicast depende sa imong gipakaon sa wati so mo mga manure no tong mga dahon mo tong ikaon sa mga baka ng mga manyor. and then um, naman kay mga dahon nga idarit og pagkaon sa mga wati kung maayo ka sa choice mas grabe ka nutritious ang imong vermicast um, this is hard work this is uh, kinahang dedication ni hmm. kanang real nga love sa farmer ba nga safe food ang imong um, tanom walay toxic nga chemicals pili ka og mga quality nga mga no naman eh sa mga tao quality nga mga dahon mga plants nga daghang nutrisyon ang gauna gyud sa lista kani nga mong gitawag madri kakaw mao gini pinaka nutritious nga dahon madri kakaw and then kasunod ang malunggay din ipil-ipil o guban pa nga mga dahon sa palibot so kung tininuod yun ang imong organic farming commitment sa organic farming ah, magtanong kagdaghan aning mga dahon na hmm. so mura po kagabuhi god og kan? kabuhi og manok o baka kanding kung mag-raise ka og mga earthworm extra ni mo ni nga labor kung ngani ano mo papagi magama ka og utanganan pero sa USA dunay direct dili na i butang nila og kulungan ang mga vermis ato na sa open field integrated ng ato na sa actual ba kini si Gabi Brown dako kayo ni siya nga farmer sa USA uh, ah, di basta-basta ni siya pero nagka realize ni siya kay sige si close daw sige siya pagita og paagi nga mga ma maayo kasabot siya sa health rest sa mga chemical fertilizer og sa cost po nga ka-increase so nana ihan ning publish sa internet regenerative farming ang yang o regenerative ah, agriculture ang mga terms na iyang gigamit og sa iyang mga kaubanan mas simple kayo effective ng iyang pagi kay gi-integrate na niya ang mga earthworms sa sa field di na wala yan nga iya pang culture gilain kay lagi extra effort na additional effort naman ning magpakaon ka sa mga earthworm na mag mag-harvest ka sa vermicast na ito po imong itipo ang imo na po ning spread nito sa imong field kaning kang gabi brown on site na ang paggama sa mga o pag-convert sa mga dahon na ito sa pagkahimong vermicast giyon sa niya sayon na kaayo kanang gitaw niya ni no system dili na nimo uh, daruhon dili na nimo traktoron ang imong bato nga na pag harvest nimo sa imong wheat meaning trigo or humay pagkat na nimo sa mga plants kay mo nagikuha ang mga grains or seeds spread na, na siya spread spread ng dagami or rice straws or wheat straws spread. Now, ang problema is dry. Kay dried, madry man sila. Ang imong buhaton na, na sunod is pag broadcast or pag spread og mga liso nga leguminous. Oh, ah, pwede og pwede og kanang itawag og kanang cover crop no. Pero ang cover crop dili man gud mamunga piska itong legumes imong gamiton as cover crop meaning ang cover crop is mo cover siya sa soil with its leaves no na yung mga vines mga na nga gabi gyud tinuod mo cover gabi ka baga na kaning mga klase nga nga vines nga akong nakita grabe jud kadto ka prolific bitaw nga mubaga gyud siya bugnaw gyud kayo ang ilawom eh, mag, magsapaw-sapaw man yung mga dahon yung mga vines pero dili lagi ka ka-harvest biskay man tong legumes like munggos peanuts kay makaani ka so you see after the, the, the wheat trigo or rice nga imong harvest ang imong gibuhat is you can harvest munggos or peanuts so mo ni gibuhat nila instead of cover crop nga vines kaning leguminous legumes lang gigamit no mga legumes so pero ang main purpose ani is as cover crop ang dahon mo cover sa katong gispray nimo nga dried nga mga dagami or rice straws or with straws kung ito ka sa gawas matamunan so mabugnaw landong pag na mumuwis ang mga muwis gikan sa sa pa ulan ang muwis sa yuta dili mo skip sa dili masuyop sa adlaw so peming nagumog no ang yuta ideal for operasyon o pagdaghan sa mga earthworms you see <clears throat> ang kanon sa earthworm kadtong magka gaumog og nakaanam og ka uh, humok nga mga mga dagami or mga dahon no <clears throat> ang wala magamit wa na kung madunggi or ma yeah, madunggi sa mga video presentation ni Gabby Brown is wala siya mag spread as addition or additives sa mga manure kay wa po manure dito kay mga traktor mo pang pamangguna sila diha o traktor naman ko sila diha sa ato kung atong spreadan og mga manure kay do na tay mga kabakahan do na tay mga pastureland or sa balay ba musamot pagayod ang kwan musamot pagayo ang kasustansya so nga nakasayon ang wala di, dili na sila magdaro dili na magdaro kan ano ang imong purpose, sa daro nga muluag kay nakanotisya ka nga kung muluag ang juta uh, ah, simpre atong sa atong tinamban nga pag-analyze dali ka expand or katulin or tataas ang mga gamot and then ang tinuod nga usa sa effect na is luag man makasud ang hangin unsam lang hangin di ba atong gidiscuss nga ang hangin nagdala og carbon hydrogen oxygen og nitrogen so meaning nasod sa da, sa sa juta sa buho sa mga tungod sa pagbuho sa mga wati nasud sa yuta ang hangin tua ang gamot musuyok sa hangin mo ginawa ba di lang ang dahon mo ginawa din plus pa gyud sa giiti sa wati nga tua na gidagan to sa lawom kay mo adto man ang mga wati sa lawom na adto niya ibilin to mga itipon nila grabe ka kuyaw ang maong nga sistema gipadaron nimo gipaak nimo ang mga wati as your tractor or your karabaw kay muhumok man muhumok man na siya mo mo sponge man mo magspungha mm. muhumok na siya ang dahon kong dag, ang ang suwel kong nay mga wati dagan meaning kung i nimo ang mga wati nga do na sila ideal nga atmosphere kanang landong nga moist ay uh, tubig gamay para maka mabuhi sila og managhan of course kinahanglan og makaon na sila sa so, mga dahon mga manure imong i, uh, ipuno so dako kayog na save si silang Gabi Brown in terms of uh, gasto sa gasolina o bayad sa traktura or di sa ato kabaw no oh dako kayo na save sa time kahago dako kayong save kunya dako ang pagmultiply sa nutrients nutrition no nutrients okay oh, manutritious man imong yuta di naman madabo oh. grabe kadaghan ka azog effect ang simple system ilan lang gitawag no-till kay dili man di naman i-till di naman i daruhon di naman takturon ang imong paliyokon as your karabaw or your tractor, kana nang imong kanang naara niya nga mga wati pero doon ako'y uh, ah, reason nga nganong mo encourage ko nga mag magwatihan gyapon ta kay dunay uh, ah, sumpay ning atong proseso kaning pag pakaon sa dahon ngadto sa mga dagkong mananap din mahimong manyor hindi pakaon sa wakti nay last process ani kaning vermicast or wati or iti sa I mean what iti sa mga wati manure sa mga wati kaning vermicast naay sunod nga step ani pinakakuyaw sa tanan kaning pagamaog himuon na po nimo ning liquid fertilizer kaning kuyaw kay ang ang sa ni ang maglihok ani dili baka dili kanding dili wati kundi katong bakterya good bakterya kanang mga microbes mo ni pinakakuyaw og effect ngano ilang na discover nga ang wati or iti sa wati ang vermicast no kung ipakaon nimo sa mga microbes or small bac mga bacteria no ang multiplication sa nutrients dili times 6 dili times 10 kundi times by thousands by the thousands dili lang 1000 but by the thousands nasyak sila grabe ka sustansyado sa sa foliar na may tawag na kanang liquid nga fertilizer liquid fertilizer grabe ka taas kayo sa sustansya sa resulting nga fertilizer liquid nga fertilizer simple na ba ang process ani hmm. ang buhaton nato is ang vermicast or it is what wati isod na to na og container like barrel no hmm. na open na siya di sirhan sa gulan ni mong tubig gamay og molasses na ang resulta is dapat basa-basa aron sayon ra ahugon ahugon man na siya ahugon na nimo from time to time kay aron makasulod ang hangin ano kaya ang mga bacteria or microbes na kinanglan og aerobic man sila so kinahanglan sila oxygen ginhawa sila kinahanglan sila oxygen so ginanglan ang imong baril abri og pagkutawon nimo noon sa two ingredients ang imong vermicast sagulan lang nimo og um, molasses kay mao'y attract ang humot niya og katamison ang katamis mupa-attract sa mga bakterya pero very already very nutritious pa ning molasses makadugang pa ning molasses og nutrients unya tubig gamay hmm. kung mao na imong gibuhat ready na na ginaahog na nimo let's say every 2 hours or every 4 hours ba hindi ang vermicast nga solid ang itisorti nga solid mahibulong ka kanuna nila og ilang iihi dili iti iihi mahimong li, mahimong liquid murag wine ba this is wine making og atong gamiton ang ato mga i-apply ani murag gahimo kag bino fermentation man ni sila, di ba? Ang line term man is fermentation. Ipa-ferment nimo ang solid nga vermcast. <clears throat> By the thousands. Ang usa sa makita nimo nga mahitabo mao ni nga kung mopalit ka og full yard kanang ginama na nilang nga liquid fertilizer pinagi ning process nga atong gi-describe usa lang ka kutsara or usa ka kutsarita and then ang imong isagol nga tubig na tungod sa iyang pagka concentrated no pagka jampak og sustansya ang imong isagol is 16 liters kanang total volume sa water sa imong kanang usual na to nga kanang spray tank no kanang tangki nga nagamit sa mga farmer mag-spray na nanibutang likod di ba 16 liters oh, usara ka kutsara lumang ka na grabe ka concentrated mo na isa sa proof sa gingon lang nga by the thousands ang nutrition nutrients muna proof sa nato nga wala kahibalo sa scientific part ani nga hindi ta mga scientist o tayo laboratory ang proof anang ahong giingon nga or ilang giingon nga by the thousands ang multiplication or pagdaghan sa mga sustansya kanang pag-apply na na usa lang ka kutsara para sa usa ka tangke nga size ang kalitro ka tubig ang sulod wako ka sure kayo pero I believe nga kaning isa ka tangkihan muni isa ka ibalin po ni sa usa ka hektarya no depende na nimo dinay mo sa ka concentrated po ng imong spray nimo kada square square feet, no? square foot. Ari sa effect ka ma-discourage. Kung farmer ka, namati ka sa akong explain I hope nga gasugod na kaog uh, ah, ka-convince nga grabe ka kuyaw ang sistema sa Ginoo kaning organic system basta makalusot lang ka natay paagi na nga unsa na nga makalusot ta makabiya ta sa kanang inorganic chemical nga system mm. ari sa ta sa effect ang effect ani sa mga nagamit na sa foliar na mga nagamit mga testimony nila <clears throat> ang gasto nimo sa chemical system inorganic na mga fertilizer uban pa chemical pesticides sa pip, aging mga 5 years ago sa ga-research ko ani it was 30,000 per hektar nakaroon kay misaka man pag nga buno so mo na yung ganiha nga sa, sa yun lang uh, ang 40,000 per hektar ang gasto karon Diya walay klaro nga pag-increase sa uh, abot. kung na increase pila lang kasako. Gamay lang kayo. So, gikan sa 80, mahimong 100. Ana. Amin ninyo sa resulta sa katong gatisimoni, ang silang gitisimoni. Ang gasto nila from 30,000, nahimong 3,000 lang. Mm, 3,000 lang kuan gina gi documented gina siya di ni makasa di man nimo ma dali og pakusog ang yuta pabalik ang yuta labi nagpatay gyud kayong yuta dabo kayong yuta pero sa, sa abot na pero aning gasto pwede diretso na na siya mo nga na na diretso ang imong ma experience nga effect or grabe ka drastic nga pagdive sa gastuhan ari sabot ang nagtestimony abot na sila og 250 ang uban 300 diri sa kanjud diri sa Africa kay ming 450 man sila kasako ha 450 kasako sacks of rice 450 sacks of rice ang diri sa Philippines nakakuha sila o 360 300 then uh, 250 no magsaka mo na mag-ana mo nagsaka magkana mo kada to og ka tambok ang imong yuta na kay di man mawa ang tambok nganong mawa ang tambok katong style anang parallel system kanang imong oy uh, ah, iuyon o ah, kaning iparalil ni mo kuan ba nga nga kuan karon og organic and then pagrumbo inorganic na pod nganong atas abanti na siya o di gid ka take up ang imong organic system buhi mo guning organic nga fertilizer na mga daghang mga buhi nga na trends, mga bakterya, ana mga microbes. Kung imong nga ah, rumbuhan weeks later og mga chemical fertilizer mamatay sila patay sila wala mo trabaho sa imong suwel mamatay ang mga nutrients og ang mga gahimo sa nutrients mo na nga sige kag hagba di ka di ka, ka sakas babaw di ka ka balhin sa organic kung ngani mo hmm ato nang uh, discuss ng paagi ana sa ano to nga maka maka shift ta uh, ah, pwede kalit or pwede hinahinay na siguro ba meaning siguro nga dili gid ang meaning nga lang siguro is nang di dako kayo ang pagkunhod sa abot nga problema ka kay kada adlaw ka kinahanglan ta aw kad kinahanglan man ta og certain minimum amount sa abot para mabuhi ta although naka-experience man po ta og kuan sa chemical system nga mo zero gid atong abot kay masunog sa adlaw kuno hay nang atong anihonon wa bay mabunga ba mm, naaman na naka-experience sa ana pero ato lang pamaningamutan nga magamit ato ang method nga umahimo umukunhod galing gamay ra ang pagunhod sa atong mani until nga makaabot na ta ng grabe ka taas nga ani nila nga gilimang kag gikan sa 80 or 100 mahimong 250 or 320 gilimang ka na usa ka hektarya mahimong makaani ka og times 3 or times 4 di ba kay 320 versus 80 times 4 mura kaging palit ka na og tulo ka hektarya nga umahan aron may mong 4 hectares pero one usara ka trabaho mm, wala magdubli ang imong kago o diha ang kakuyaw kung wise ka nga farmer kung wise ang nga farmers kanila mandaan makita na to nga wise gid nga paagin siya Hindi man kag makabot nimo ang for example 320 sacks of rice sa usa lang katrabahoan sa sakektarya whereas kung ari ka sa magpabilin sa inorganic chemical fertilizer nga system makuha nimo ang 320 by buying another 3 hectares ipuno nimo sa imong 1 hectare so 4 hectares times 80 sacks ana pa kakuha og 320 ka sako wa pa kay kwarta o kakinunan pa kada kong kwarta unya gawas anang one time nga dakong kwarta imong kinanglan ang kahago nimo na times 4 na dili na pwede na imong i-reduce hangtod-hangtod na gina as long as imong i-cultivate ng upat ka hektarya na total ni mga ah, umahan after ipunaan ni magtulo ka hektarya kanang labor or kahago nimo sa 4 hectares magpabilin ni nimong i-exert nimo plus pag yun ang times 4 nga cost ah, so grabe ka damned. Grabe ka stupid ang grabe ka less efficient, less effective. Mga nga man sila ang taga chemical system, mga mga, mga manufacturing, manufacturing nga efficient kayo nga mo paagi, kusog kayo mo mo abot ang among mga kan mo daghan pag-adyo nga among yield. Dako kayo na siya nga kon ba? Kinakuan kayo na siya nga lansis. Dako kayo ng bakak ba? Kanang ilang ipakita nga ning diha man ta mailad gud kanang kalit og daghan nindugang man gud atong mga farmers una nga gasalig pa og totally salig pa sa lunang or sa suwil ilang gipakita magod nga pag gipunan og fertilizer ming dugang gid og pipila ka sako ang abot simpre kay kanang naa sa fertilizer mga nutrients ra man gihapon na pero toxic kay wala ma gikan sa magagi og photosynthesis mga toxic na kay direct na ilagi mina sa mga bato o gikan sa ilawom sa juta kay nama para ng petroleum aspect na mga petroleum pud ana nang gingag um, 14 14 14 ang sama na in Piki N for nitrogen, P for phosphorus, K for potassium. Kanang tulo ka main nga nutrients or ingredients sa 14-14-14 nga abono. Toxic man guna, wa man na maagi sa photosynthesis kay naman sa photosynthesis ang paglimpyo, pagdetox aning mga elements. So mo na nga dangerous ang fertilizer sa ating health. Uh, pero mapuno mudugang ni sila og size ang gidakon sa atong mga tanom o gidaghanon mo na nga nailad ta kay may increase man ang gidaghanon sa sako for example gikan sa 100 na himong 120 uh, ah, hi so na na-convincer ta nga mudugang ta og fertilizer ang problema kay gianaanam din nagpatay ang mga microbes nga maoy players may actual doers sa process sa pagamaog lunang pagpa-enrich sa ato ang yuta napatay din nahiluan din nila mo na nga ang dagan na na from 1960 man gi-introduce sa Pilipinas 1960 man ang organic o oh, ang fertilizer chemical fertilizer gikan natong time ma tambok pa man natong yuta I know kay akong papa mo sa sa nangusugan ni eh. apil siya sa uh, ah, gitawag PACD Presidential Arm for Community Community Development nagpromote sa masagana 99 nga kanang ito Green Revolution kay mao ni term nila ni green revolution kay mo increase lagi ang abot <coughs> using chemical fertilizer tinuod man ni increase so at that time ming increase pila ra pud ka sako dili giningan nga daghan kanang term good ni President Marcos nga masagana 99 is diara sa 99 dapit ang gidaghanon sa ma-harvest nimo. Uh, so from 80 to 99 so na mga uh, mga 19 no 19 kasako hmm. impressive na na gud sa mga tao kay lima kag madugang nga 20 kasako pero ang wa mahibaw ini lang karon gi-expose aning mga mas intelligent nga mga agriculturist karon nga mga buutan mas intelligent tungod kay mas advanced ang ilang mga microscope advance lang mga gamit og naagi nakita nila ang results kani si uh, Indian nga advocate sa organic farming leader sa India leader sa organic farming kini si Vandana Shiva uh, Vandana Shiva uh, daghan kayo siya og mga libro og mga uh, videos, no? mga interviews, mga lectures. Uh, Gi-expose ni Ma'am Shiva nga ang katong giingon nato nga ming increase ang yield sa rice ilang nasubay nga usa sa factor di adto mao nang fertilizer no but another factor is katong pag-shift sa rice farming from dry system to nanay irrigation, nanay tubig. So more on tubig day ang isa sa nakapadaghan o panakil sa tong humay. Dili nutrients. Nagkasamot magawa ang nutrients. Nagsamot kawa ang nutrients. Kay nagkadaghan man ang fertilizer gigamit pero actually ming decrease gid ang daghan man ang mga factor sa ni daghan man ang mga players ni pag decrease sa kapasidad sa soil or uban niya ang organic nga fertilizer organic nga mga lunang pag ka-decrease nga na decrease namatay man namatay man ang mga mga microbes ang mga tigama o mga new organic fertilizer o topsoil nga matay man so pagka decrease ilang gidaghan nun ming kunho jud ang topsoil ug ang organic fertilizer ming kunho jud gawa na may mukaon sa mga dahon gawa na may mo gipang sunog po nilang mga dahon mga dagami buwang-buwang jud ado So, pero para nila bright nga pagi kay mo makita mo nga nagka-decrease ang ang bisan na ana ang organic ang ang inorganic fertilizer or chemical fertilizer bisag na ana ningkunhod jud gyapon ang ningkunhod ang ang yield pero wala nila to i-blame sa chemical fertilizer grabe ka nga ni ka-trader ni mga tuhan sa kapit si Ross kaya ang reality ani kamo gyud gi ang term sa in English is uh, ah, uh, ah, leech leech L E E C H gi leech na lang swell gi sa actual nga nito gipatay o gikuha ang sustansya ang leech na kay kuha man gimor ba kidnap ang mga sustansya ba pero ang reality ni is gipatay nila ang mga microbes aron wa na magama og sustansya. That's simple as that. So gasigi og increase kunuhay pa-increase ang tubig kanang irrigation sa humayan. Pero ang pagkawa gyud sa mga wati og mga microbes ning kunhudid pa to the point nga abi ninyo kamo nga mga farmer nga ahong tao gunog bala kay wa mo kay bawo sa sitwasyon kay wa mo di wa mo kasabot sa pagsugod na hasta po ko pero karon na, dili na ko bala nakasabot nako one sack of chemical fertilizer igo na na sa una mo na i-recommend sa una per hektar pero karon gamiti og one sack ug na kay ma maani na og 8 to 16 according sa usa ka study nga akong nabasa. Kinanglan na sa 8 to 16 depende na ng pila ka gidaghanon sa yield imong gusto. Kung 16 mas daghan yun imong maani. Pero pulos na mga chemicals o halos chemicals na na-improve ana <laughs> halos chemical wala na not nutrients guna gihapon meaning iron guna gihapon calcium guna gihapon magnesium guna gihapon minerals guna gihapon pero chemicals sila kay toxic na sila toxic ngano wa man ni sila magagi og uh, photosynthesis chemical synthesis man ni gikan man ni sila ka batuan kaning limestone gimina giditso sa chemical plant chemical plant dili natural plant chemical synthesis dili photosynthesis so kaning mga elements nga iron dili pa ni matawag nimo og dietary iron or kanang nutritious iron toxic pi ni dangerous pa ni nga iron so mo nay natabo diha so dipatay nila ang giguba nila ginatangan lang proseso no katong photosynthesis o katong process nga nitabo sa uh, soil with the help of the earthworms and the microbes napatay nila man ni sila so ning kunhod ang production sa kanang dietary iron dietary calcium dietary potassium ang mga nutrients nga natural ilang gipulihan og toxic nga mga iron toxic nga mga calcium gikan sa ilang minahan nga naa sa sud na sa ilang uh, chemical fertilizer which is kebalo puta nga mostly ni siya NPK hmm. nitrogen phosphorus o potassium Hmm. Ira man ang gibit ang diha. Kung in, piki itong gigamit, kanong 1414, mo na eh, klasiha nga, mo na klasiha ang sustansya ang naa diha sa sustansya lagi, pero chemical pa, lagi pag ini nutrients naa sa atong mga prutas o mga naani nga mga humay o trigo. Balikan na itong gingon ni Ma'am Bandana Shiba nga katong Green Revolution nga nagpromote og fertilizer og irrigation ay nanay ang dugang din na sa atong yield ana na nakaparagahan o nakaparag ko is chemical og tubig chemical og tubig dili nutrients unsay prop oh, prop karon ha mga scientist gyapon ang nag-ingon ani pagkuha og apple ta apple may lang gamit pagkuha og apple abot abot sa chemical nga system og pagkuha og apple nga gikan sa organic system kanang chemical free nga apple abi ninyo sa ilang finding sa comparison in terms of nutrients ha kay ang actually ang pinaka importante gyud ani kay pagkaon mo gani health man gani healing atong isgutan ang pinaka importante is nutrients yun presence of nutrients unsa ka dense or karaghan ang nutrients nga naa sa bunga abi ninyo sa finding ah, this is another proof sa ka stupid sa atong chemical system isa lang ka organic nga nutrients dense no nutrients filled nutrients pack nga apple gakinahanglan ka og mukaon kag 34 ka apple 34 34 ka apple nga chemically produced or gikan sa chemical fertilizer nga farm 1 is to 34 hmm. you see <laughs> you have to consume 34 ka apples nagikan sa inorganic chemical farm one by one ang mga sistema sa mga ugok mangingilad ng mga chemist o businessmen o mga agriculturist mulutaw gini siya hadlok pa ni sila og muguwa gyud ang reactual gid ba nga kanang link kay hakahaka og katahap man ning ato karon nga anong daghan man jud ning sakit karon di ba kanitong sa chemicals nga nasa itong pagkaon di ba uh, ang uban mintuo na ang uban wa man makakitag proof so tuo-tuo lang gamay dili di kayo convince sige sa kaon ginagmay sa chemical pero katong nga sakit na pod ning action na dog slow down pero wagay sila nakita nga real proof ug ana an na to naa na traning hanggingon ninyo nga di lang apple hasta mga vegetables ilang gi gistudyuhan hasta gani mga eggs meat milk maog hapon lang findings di lang pariha og figure uban times 18 times 20 ana pero klaro jud kaso nga mas grabe ka daghan ang nutrients ang organic nga produce unya kung daghan labag nutrients apil na ang ang nutrients kay vitamins and minerals man ni mainly vitamins and minerals man ni so daghang minerals <clears throat> kuan laba ba kanang very delicious laba so kung ari ka sa bakery bakery para namo na ka sa bakery industry dili na ka kinanglan ang ipanggamit daghanon kaayo nga mga flavorings arang daganang flavorings pa improve sa kahumot o kalami no daghan kasi ipangdugang ang mga chemicals kay kaning refined flour na, mga na tong mga minerals pag refined milling pagkuhan na sa bran and germ mimis na nga grains ilang gigaling so kaning refined flour resulting from refined milling dyan muna aning mga minerals muna nga grabe ka tabang or ka way lami way humot walay lami una another gasto na po ka ilan na pananghalin di ba so kaning ilang mga taktik grabe ka titsiros pero ginan siya sila Ganyan siya eh, sila. Yani sila ka mangingirad ba? So, mao na gikingalan, mao na importante jud nga kung gisunod pag yun to ang instruction sa Ginoo nga kining be wise as a serpent, di ba ingon si Jesus? Kung ato pa nang gi, ginafalo, di unta tamabot ang time nga hinuon mawais mapunon ta ni kung maka, maka, maka ma-inform na ta pero it requires so many decades or even centuries nga ang atong pagka-wise gagita sa pag-experience sa atong pagkadili-wise biro na ito abangan ni nga di kan sa ating Ginoo at di scientific nga field unsa kaning development sa microscope kuyaw kayo ni siya very significant ni siya wala gud ni ma-mention or ma-appreciate sa mga tao wa man pud makibaw mga tao ni o jutay ra jud kadto kaning nitabo aning invention nga gitawag og microscope mata nga artificial nga mata atong gamiton pagtan-aw sa mga dili makita or sa mga pino kayo ang una ani is light microscope. Ang light microscope, ang magnification lang is 2000. 2000 lang. So, meaning, ang gamay nga atom, ma times 2000. So, mo to, for so many years, ang mga findings o nakita sa mga scientists, blurred jud kaso blurred uh, nga ko kay tendency nga dili mao ang ilang uh, conclusion for example ha ah, tag dako nga example para nang uh, ah, mingon ang usa ka tawo nga half half ba kanang almost blind na nanay katarak sa iyang mga mata gipa-identify siya oh, kinsa ning tawhana unsa ning unsa yang race ako ani siya kanang kuan negro nganong negro man ngit-ngit ito man ah oh yagi basan ngit-ngit og itom kay wa na man say light sa mata pero kita nga full pag light kita ginaputi kayo kay ang atong gipakita niya nga tao kuan man Caucasian man Amerikano man so ngala ba di ka ka rely imong conclusion tungod kay ang electron microscope aw light microscope ang electron microscope lagi ano light microscope lagi hmm. tungod kay kanang light microscope 2000 ra ka magnification good news pag nakapuli na bag-o pa ang kanang gitawag og electron microscope kay abin yung pila ka magnification katong light microscope is kuan lang 2000 kaning electron is you can magnify a tiny object 50,000 times mauning mga scientists nga naghawid ani naka-develop og mga products nga ilang gihimuan og mga gihimong mga companies na usually mga nasa wellness ni sila nani sila sa mga wellness kasugod ni sa mga wellness ng mga companies yung ginegosyo nila ang ilang discovery kay nag-provide man healing sa mga tao kanilang mga na-discover ang um, pioneer nga ni katong i-excel no sila si Dr. Chin uh, mo'y usa sa una scientist ni very, very Very brilliant siya nga scientist. Taga Utah. Um, Taiwanese, uh, American siya. Kanya, nahimong business, nahimong e-excel corporation. Itong mga products niya nga, grabe ka, excellent. Kung na yung mga companies nga kadungdungan niya, siniwi, nandaghan ni silang mga wellness nga companies thanks to the help of the electron microscope. Now, just recently, recently, karon mga just few mga one or two years ago, uh, kahimo ang atong mga inventors o another version o another milestone sa microscope uh, invention This time, dili lang 50,000 magnification. But 50 gihapon pero million. 50 million magnifications. That should stun everyone. That should shock everyone. And also should make us to exclaim hallelujah. Ngano? this is the time nga ang karon nga still ha, dili pa klaro na pa may dili klaro nga mga mga mga processes o mga findings kay dili pa pud kaya sa 50 times magnification sa electron microscope this time with the use of this latest microscope nga ilang gitawag og STEAM kalipat ko sa naay acronym ni siya doon na ni siya ay uh, meaning kaning STEM STEM microscope kani kung mauna ni gamiton grabing mga discovery so mao nga para nako no akong di express atong nato sa Ginoo ba nga og mahimo yalaw mo ang o niya ang another window of time certain period nga mo epekto ang makakontribute ang steam microscope sa search for truth search for facts and truths just as nakakontribute ang electron microscope gaduda ko kanang gingon sa Ginoo nga ah, diya sa revelation bitaw nga iyang gisaway mo ang last nga batch sa mga believers kanang Laodicean church o Laodicean group yang gitambagan kay ming yamang ming nahimo man gud og buta nahimo blind tungod sa pride og uh, uh, mainly sa pride di ka kita wa ka kita ang mga Laodicean nga mga Christians mingon mas lang I am rich or I am educated I am wise I am intelligent I am brilliant pero ang sa Ginoo nga assessment ingon siya nga you are blind and wretched and miserable looy mo looy ka I counsel you to buy salves from me salves mo yung eyeglass ja, plural man siya na so ang eyeglass so duha duha left and right akong na-realize no at the scientific nga level kuha na siya aron makakita ta di ba ang gigamit karon is microscope o telescope so one is for smaller things the other is for distant things layo dagko man madagko man ang mga butang nga layo pero gamay kaayo o di makita kitmo sa kalayo di na tumadto kay wa putay sa kanan so telescope ang tubag ana so naana po doy nindot kayong development sa telescope murag nagkadungan himo ni akong nakita nga kanang gingon sa nga buy from me salves mao manggaling ni na dua ka klase nga eyeglass duha ka klase kanang para usa para sa microscopic so mao nang microscope ang usa sa mga dagko nga lagyo mao nang telescope so to me og mao galing ni atong samtang kailangan mo gamit data og microscope og telescope in addition to his revelation nga may sa mga revelation nga iyo igo ditsura sa nagsulti pwede po siguro nimo refer ning ay solve sa kuan third eye uh, this time kaning third eye kapabol na pag tanaw sa both small o lagyo pwede po ni siya so anyway basta kay mao po niya ako nakita nga i-refer ni siya sa microscope o telescope kaning latest nga telescope ngingig po ni gi expect po ni nga grabe ang ma pagwa nga mga findings sa patingan ano niya ha mura man nga og tao good kalipat ko sa ngan basta naa na ni di nang habol kanang hab, habol telescope na munay munay usa sa munay kadungan-dungan sa electron microscope pod hmm. mo pa nakatabang pod og produce og mga findings pero kaning karon nga dako nga agwat dako kayo di diferensya pod kay super powerful ni nga telescope expect ko tawag puti kadag ko nga findings so ang scientific nga findings mo parallel or mo confirm sa mga revelations na namin mga revelations ng Ginoo ano yung mga revelations nga ma-confirm po ni sa scientific for example ang libro sa Ginoo nga gidiktar niya adto ni Jacob Lorber in the 19 uh, 1840s ha, 1840s and onward hantod sa mga 1860s. na amo na diharon na may kopya. Nay mga gipangsulti siya kabahin sa mga sa creation nga karon pa gihinay-hinay o confirmed sa science. Late kayo kay karon 2000 nagunta plus 2020 this last mga 10 years diha ang mga paspas na confirmation for example kaning gimension sa Ginoo katong 1840 nga libro nga nanay English translation ni kay ang original ni is German man kay Austrian Jew man ni si Jacob Lorber nga ga-receive sa dictation sa Ginoo Gimension sa Ginoo sa anang libro nga the nga The Great Gospel According to Jesus Christ through John. Nya ang shortened name ni is The Great Gospel through John. Nga direct yung nga dictation ni Jesus Christ to Jacob Lorder. Gimension diha niya nga ang kada star solar system para sa ating sun star metong sun star means dunay kaguling capacity pag-produce og uh, light og uh, heat of sigano. So mo nang mga stars. Kada star pareha sa atong star nga gitawag og sun nga solar system. Solar system meaning na ay mga planets o mga moons kauban kada star ha, unya unsay finding ron nga last or counting nila sa mga scientist mga astrologist pila ka star 2 quadrillion 2 quadrillion so mo lagpas ka sa mo lagpas ka sa trillion then quintillion aw oh, di trillion sunod na ang quadrillion 4 man na 4 ka tag ka 0 2 quadrillion so from trillion mapusid ka quadrillion na 2 quadrillion of stars duha ka quadrillion pulo solar system imagine ka na karaghan sa mga planets na pilay counting sa mga astrologists astrologer sa pila ka planets silang counting. Ang latest count is 1 septillion. 1 septillion. So, pito katagtulo ka zeros. Beyond our kuana comprehension kay wa man gud maanad og ihap aning maning gidaghanuna. Di pa man ta sa million. Sometimes billion. Tagsara pod mo Trillion. grabe no ngani ka dako sa cosmos or universe ngani ka dako ang wala pa gyud ma ma probin kay na probin naman nila ning gingon sa Ginoo Bayaji Kulorber nga each star has planets each star is a solar system so kada star na ilang tutukan ron sa Hubble telescope. Nice. Makita lang nga uh, planets. Pero how many centuries? How many decades nga nag-maintain ang mga scientists nga ato orang saan mo inay planets? Kasi karakeng karakeng bakak karakeng karakeng kabulok or kabuang or kablindness di na nato i negative kayo pero blind yun karakeng blindness yeah, wrong wrong jud wrong ang ilang gi sulti na to This opens to the this new new finding sa Hubble, Hubble telescope. Nga mga planets ang mga star. This open to the new understanding or to the understanding or the, the, truth nga gi kuan sa Ginoo gi reveal na daan niya ng mga libruhang yang gidictate nga doon na yung mga tao. Doon na yung mga tao. Pero mga scientists ron, sa old school, ning refuse pa kay ang ilang ingon nga gamay bikil sa temperature, gamay dis- diferensya sa mga factors like uh, uh, uh, eh, para nang wala uh, dili gamay pero importante din ning uh, factor like jamoy water way oxygen uh, mumat kama ni eh. importante man nga mabuhi ang tao <sighs> so gamayng distansya oh ngani gamayng distansya nga diferensya other than sa distansya sa earth nga sa sun moapik na na siya moafik na, na siya so di nakamabuhi nga na may video na nga nag discuss na nga gamay ra kayo nga puin biklo nimo especially ning temperature uh, di na mabuhi ang tao so meaning to say kaning mga planeta damo yung mga tao gyud may ilang gisigi pa og insister pero nakalimot po sila ging uh, ah, kuan kalimot po sila og mention nga ang possibility di ay nga dunay planet nga pareha og gilayon sa earth ngadto sa ilahang respective suns ang sama na bi ay ko inag di mabuhi sila nga pareha man og distansya sa earth ngadto sa ating sun See? Wa po na lang mention. Pero ang real nga gimension Ginoo, every planet jud, every moon and every star na ay tao, human beings ba? Lahi pa nang laing mga creation, laing mga mananap. Pareha na tugporma ba? Mo diferensya lang kamay sa specific nga ilong, may mas lami sa ilong na to, mas lami sa kulo, ang mata na blue, pulitan, blonde, blonde hair na, mas gwapo sila. Actually, gimension sa Ginoo nga kita ang pinaka-ugly. Tatanan niya ang creation tibok cosmos. Pilan din sila ka billions, trillions ka human beings. Kita ang kina ag, pinaka-ugly. Uh, ah, ma-appreciate man kita sa tagulingon nga mga gwapo-gwapa ta pero kita mo pinaka-ugly comparison sa ilaha. doon na lang tayo special nga destiny kita mo mag-una nila sa development of the heart kay maram ni skwila gud o development meaning growth man gud ni maotag mga naong kunda nila pero sa development of the heart which is main nga trait sa atong Ginoo kay God is love man kita mo yung mahimong older brothers and sisters nila kita mo yung rag teacher nila mo tabang ta nila nga makadevelop sila og makakwire sila ning most special, special nga attribute sa Ginoo kining gugma. Kuyaw ni kayo na ba? Kuyaw ni siya nga karakter. Kita mo'y mahogog teacher nila. Morning special training sa art. Gialaw ta nga mo upo sa lab para paspas nga tong pag come to appreciate sa lab Kay kung magka-experience ta, ta sa opposite sa love, tanang klaseng opposite sa love, anger, hate, impatience, hatred, hostility, indifference, apathy, callousness, cruelty, na, tanan. Tanan tang tawag na ito sa nang klasihan nga mga opposite. Atong i-experience o may experience aron dali ta mo uh, appreciate o makasabot unsa ang love Daghan man po og klase ang love uh, ah, expression, di ba? Lahi nga love ang atong i-express atong asawa, lahi nga love ang atong i-express sa atong mga anak, atong ginikanan, sa atong mga friends, na, atong mga pet. Pero love, meaning very beneficial o na emotional nga affinity. Sympathy and empathy. Kita ang gitrain sa Ginoo. So, special jud ta actually walang ta tugkad imagine ha sa may kag pinakabagang masa tibok universe imong consider tibok cosmos grabe kadaghang kadyo mga tao and then kita ang naaman gihint man na ni ni Pablo nasa Romans 10 sila o sa nang chapter sa Romans nga ang whole creation is groaning nagaagulo naga naga kana bitang kay naghulat ba naga naga suffer nga naghulat naghulat ba na madali ta ma, ma manifest no the manifestation of God's children kay kita after our graduation ma-perfect na ta mawa na na itong mga weaknesses kay ma-perfect na ta kita may ilang helper mutabang tanila nga maka experience sila sa gitawag og gugma uh, kay kani sila creation of more on wisdom pa ni sila uh, more on uh, yeah govern pa ni sa wisdom dili pa jud ni sila nga govern by the heart um, maybe less in kuan pa ni sila less in free will wa pa kay ni sila free will pero human beings Tumao na nang mga kasugod na pud baya ni Ogwan ka reveal kaya na mga UFO UFO nga mga panghitabo mga mga UFO landings or sightings mao naman ni kaya naman ni sila naman ni gialaw naman sila sa Ginoo dahil tayong quarantine ang earth nga dili niya allowed ang mga aliens or foreigners from other planets and stars nga mosulod sa earth atmosphere pero gi kuha ni gi kuha ng gilit gilit na ni sa Ginoo allowed na ning mga Delienso. Ni anin sila. Ni anin sila. So, wahi ang confirmation but sure ni nga mabot ning confirmation nga ni ay mga naay mga human beings kada star, kada planet, kada moon. Hmm. unaman naman kahay exception gamay ka na kay dimension gisino nga kada star kada taas atang naabot layo na ta sa atong original na diskasyon balik ta uh, makita nato nga um, labi na nina tulong sa steam nga microscope hmm. steam nga microscope STEM dili na electron microscope makita na to ang dugang nga mga explanation o proof jud nga di gyud ma, di na kabalibad kabahin na ning atong gipang istoryaan nga organic system versus inorganic system natural plant versus versus chemical plant or factory photosynthesis versus chemical synthesis um, toxic iron versus dietary iron or photosynthetic iron ang iron nga photosynthetic or photosynthesize mo na gitawag dietary dietary uh, ah, tari ah, iron dietary calcium dietary magnesium kay good for diet na or good for eating good for consumption safe for consumption and nutritious for consumption so mo na para nako ang pinaka-importante gyud sa mga farmers ma-aware gid sila sa nutritional aspect um, kasabot din sa, sa scientific nga mga makagain sa scientific knowledge ba so hopefully kani mga naka-eskwela naka-study og science kani nga atong gipangisgutan apil mo convert into farmers kita mo mag balik sa farm madalas farm nga scientifically and then spiritually good karang educated ta sa revelation sa Ginoo kay ang revelation sa Ginoo may may nagkuan yun mong ginay kuan standard ba nga knowledge nga confirm lang sa science so there are times or level nga or degree nga science di pa kayo ka katuhog bitaw mo pag mo ha, mo hint pa hint di pa mo fully confirm mo ni tabo sa process ron pero ultimately po ang Minsan sa Ginoo nga ang science mo confirm sa revelation. Mo confirm sa iyang gi-reveal ng mga knowledge. Pag-ingon niya nga kada star na planet, kada planet og star na ay human beings makakasap gyud ang science ani. Makakasap gyud especially aning invention sa Hubble as ah, a bagong telescope nga mupuli sa Hubble telescope nakakatsap yun plus kaning kanon mga spaceships na naman kanam nagkasabot ng mga astrologers mga scientists kining grupo ni Elon Musk na paspas kayo mga mao mga spaceships sa una 10 years time isa ka dikit isa ra ka spaceship mahimo sa NASA karon silang Elon Musk ang mahimo nila is ang himo nila ang usa ka spaceship dili 10 years kun dili in one week's time satellite in less than one week's time muna nga petinihan ng satellite na gi launch si sila Elon Musk so Dala kapaspas kayo ang development po advancement sa science ron, progress sa science. Para makaapas gid sa uh, revelation sa Ginoo. So kani akong gi-express ni Ja, akong ganyo si Ja nga tagantag dugang uh, extension sa time nga uh, dili ta mamatay although musuffer kita sa atong mga consequences sa atong gipangkaon sa atong gipangbuhat sa atong gipanginom ug sawa pagbuhat sa mga sakto untang angay buhaton musuffer ta pero extension ng taniya ba kayo yalaw gid no sagdan kita dugay na gid namatay tungod sa mga toxins tungod ni tungod po ni mga radiation lang kaya atong gibuslot ang mga ozone, ang ozone layer dugay na naay intervention sa mga angel nga i-minimize or i-listen ang effect mo na yung mga ipangbuhat ron nila sa Ginoo sa mga angels so malipay ta kay mo na nga ma-extend atong life dili ta dili ta mamatay sa cancer nga iban makasurvive pa aron ang enlightenment man kita og judgment time ang judgment time with actually um, kanang yan nga he will return and judge us no uh, mali kadyo ang understanding sa mga taga-reliyon nahimo ko ning instrument ni mga religions ug churches sa kaning bakak bakakon nga mga leaders para sa ilang monetary o kanang political nga interest mao na ilamang gi tudlo na to nga ang judgment time is drastic adyo niya kuan kanang ditso na ba decide ang Ginoo ba condemn na jon or heaven ka na jon o heaven qualified galing ka so ang iyang ang gi picture nila is release na jon og ruling ang Ginoo release na jon og desisyon di na yung napay time nga maka-change pa human ako ng na no para nila wa na na human na ka nagpuyo na ka kinabuhi so karon judgment na dapat awot din sa mga bata we kung ganaan pag istorya gagmay nga kuwang ka time kay mga bata pa oh daghan ka nga mga unfairness oy ug imo nang ngaraon pag kanang sabot kanang judgment ang akong understanding tingod aning dagan karon nga mga enlightenment sa Ginoo manian na ta sa real time real real event yun na ay certain period pang nga giallow sa Ginoo nga kanang appeal sa judgment na ikaw mo judge ba ikaw mo mo timang-timbang ba before si Jesus nga naan ko istorya nga mo release nga okay heaven ka ikaw hell ka holy ka fire ka ikaw sa heaven ka or kingdom ano ba naging po kingdom of God nga part mapart man ang earth as kingdom of God uh, extension sa expansion sa heaven no uh, mamana mamana siya 'Di ba? Nasa Revelation 21 nga manihang Ginoo nga ang ang, ang heaven na nasa earth. So meaning ang meaning na is ang earth na appeal sa heaven. Expanded ang size sa heaven, appeal ang earth. So mga Ginoo mga kag ato ka sa heaven pareha na sa kingdom of God, no? So kanaming kanang klasihang nga specific nga act o decision nga mingan dayon sa nga okay heaven ka meaning kingdom of God ka ikaw hell ka or lake of fire ka dili pa na ma, dili, dili pa na mahitabo mauna ang judgment sa mga tao kanang ila bang ilang chance ba nga maka-decide sila sa sakto kay kasagaran sa atong mga decisions based on lack of information based on huge amount of ignorance grabe kayo na kabasa pa mo sa o nagkahawid pa mo sa libro nga kung nakuha ka ng libro sa Ginoo nga ang usa lang ka title 25 ka volumes 7,500 pages versus sa Bible nga 1,100 pages lang so that's 1 1 ang Bible 6/7 ang nawa 6/7 1,100 ako ng Bible. So versus 7,500. Asa tabang i 7,700 para dali ra i-compute. Pila ang wa na to mabasa nga nahimutang ignorante 6,600 pages. Limang kana. And more than that actually, kay ano, besides ang libro nga 7,500, naapay daghang kadto mga libro nga uh, kauban na na example kanang gititle og the household of God nga mao nay more detail nga history especially sa Old Testament time layo ra nang Old Testament nga history o bahig history mas grabe ka detalye lado kalawm kalapad intensive extensive ka complete ang Household of God, three volumes ni, tag 500 pages, 1.5 na da daan. Oh. Di ba? Radyo ra kaso. Dwarf God ang mahitabo sa Bible ani pag makita ninyo ni mga libruha ang mahitabo sa Bible inay tan-aw yung Bible mo ray the only available na giant na scriptures you know mo dako tan-aw sa Bible kalit og strength ni siya nga murag atom lang ikumpara eh, sa karaghan ni sa mga books nga gi-reveal gihatag sa Ginoo nga gi-reject aning ga-compile sa Bible gi-reject nila as early as AD e 325 katong nikaiyan nga ni nga council silang emperor Constantine may gadaan to oh, o mga Catholic bishops hmm. nilang ipang legit ang mga mga libro, mga mga letters, mga scriptures nga maglisod sila og di di mada di mabangbang og di madaog to is katong milder lang milder mm, gisuhan niya tong Piso family Italiano nga mga member sa Piso family intellectual og mga maayong editors ba o sa karon pang journalist na mga intellectuals mo to ilang main yun nga gisulan para paghimo sa um, pag-edit add minus add subtract aron mo sibo silang gusto karang ilang main gusto kay makagain man sila og wealth og power wealth and power man ila diri sa kalibutan og fame day katulo fame o para katong nahimon lang libro nga kanang gitawag Holy Bible mo na ilang instrument pangutana na successful ba sila successful successful example sa Philippines is mga Spaniards o mga kaubanan kaubanan nila nga mga occupiers puli ang mga uh, mga ito mga Portuguese sa, uh, sa laing, laing mga countries ng Portuguese diri sa ato is mga Spaniards then mga Americans mga British mao ni sang grupuha gagamit ang libroha mao sa ilang naginansya wealth atong mga natural resources ang atong labor atong mga mental wealth atong mga ideas atong mga research atong mga mga bright ng mga kabataan mga bright ng mga minds nito and then mga gwapa nga mga babae na to sila nakapahimos tambok na to mga mga fertile nga valleys and plains mga choices na to nga mga fruits o mga produce pang produce atong gold gold grabe ang gold sila ang nakapahimos di sila kalalis na mo na ilang ginansya na himo Unya same time nagdeteriorate ang atong spiritual o physical nga kondisyon. Unsa man ang spiritual kondisyon? Giblood pa na nila pero ako ang meaning na is mental and emotional tanaw atong mind og nagka-bright ba tinuod. Yeah, ana kuya mi kay kuan mi. Masters, masteral mi o doctorate mi. O oh, tanawa. Ah. Ayaw mo kayo pagpasigarbo mga doctors, mga doctorate Kay kanay yung gipangtun-an o kanang nakapadoktorate ninyo, gamay ra kayo ng siyang study. Gama kog dissertation o kanang thesis. Gamay ra na berso sa mga tao, na mga tao nga grabe kahimasakon nga grabe ka mga libro gipang basa o kalapad sa experience. Pero wa sila magpasgarbo or manghambog. Pero grabe ka mga injong pang basa na pagkamaog masteralde. Pag pagkagen og kuan ma-MA mo or ma-PhD mo pila ra man ang ilang ipangbasang libro o gipang research versus na mga tao apil ko na di ko yung nahambog ko I am telling the truth versus na mo nga halos ta ng mga libro gipang lamon-lamon na mo gipang divo na mo kay uhaw kayo mi sa kamatuoran search mi tumaturan wa mi mag-search og PhD degree nga mahawod mi mabantugan mi we are devouring the books oh, dili na ha, ha, dili na siya hinambog actual statement ni pag prove ninyo nga dili mo angay magsalig anang PhD kay mo salig mo para nang gauna ninyo nga magigipagsaligan na himo mo na nakaingon nila nga ipanghimo silang mga head of departments, head of agriculture department, head of DNR, head head tanan head. Tanawan lang maagi nila. Naon sa atong agrikultura. Nakahatag bag bisan sa quantity na lang unta, meaning sufficiency sa gidaghanon sa abot. O ladyo na sa tuod. ang atong abot. Uh, nag-import na gud ta sa ubang mga nasod og rice si unsa kabala bala ka bati sa ilang accomplishment nga daigo na to ang PhD nga degree dili na mao ang atong daigon or itong kabuton ang may mo total knowledge kanang wisdom yun nga naa sa kung mo daghan ka mga libro atong mga tunan especially din sa Ginoo kay baga pa grabe ka riya kon ba kanang kana bang gitawag nila og mo stage jag usa ka paragraph aron daghana ka og contents dili dili empty aron daghana ka dong isulti ang Ginoo ba ng mga impormasyon hmm, kita anad man writing kanang imbis i-straight niya ang statement na mga idugang nga phrases o mga mga clauses so na na mga kama ana ana mga however ana ang mga klase nga mga pangdugang ba nga matasaas ang paragraph kaya na pangpuno nga mga info nga ug imong analyson arang kadaghana kadto nahimong dato kadto ang kanang klasiha nga paragraph or sentence grabing kadaghan kadto mga information nga na appeal ay eh. dili empty ba kana may mga libro sa mga no, kana mga thesis ko as kadto mga pila ka pages pero jamusod especially kung benefits atong istoryahan mura pareha ng ilang mga prutas nga gikinanglan pag 34 kabok apple versus aring sa organic na usal ka apple kung ikumpara nimo ang content sa nutrition or nutrients so ngani ngani kinanglan ta nga ma wise as a serpenta kay aron maka rise up ta sa grabe ka bagga kadto nga kangitngit og ignorance nga ilang na successfully tabon jud sa atong uh, mind so kaning balik ta sa kaimportante sa organic farming kay akong i-emphasize dito gitong effect katong effect nga grabe ka jamoy so kanang green revolution nga ilang gi panghambog tubig hangin o kuan na chemical na soda na naila jud ta mindaghan lagi ang ang abot ang quantity pero we are talking about health we are talking about safety and health and healing of the people of our people nganong ilang gilimod nga ang sulod ay silang 34 ka apples kuhaon nila nag-usa ka apple nga organic unya akong gi-research pud ang ubang mga products meat milk ana mga vegetables ubang mga fruits the same thing happens although dili di pariha og figure na 18 times na na 20 times dalain man guni kay dalain man pud pud ang nutrients sa mga organic lay laylay gidaghanon ba di man na uh, fix ang kadatuon sa nutrients sa yuta depende na sa gilaghanon sa mga microbes ug mga leaves ug mga manure di ba so mo diferensya pero the same thing happens nga lagjo kajo ang um, degree of comparison grabe ka dako ja kaning green revolution or kaning masaka na 99 ni Marcos na nailad si President Marcos Ami sa uh, mga scientist itong kaima Adila ah, lang nato sila i-condemn kay daghanan po nilang uh, kining sincere or blind blind means dili ni mga i-condemn kay blind nga tao wa man natuyuan niya ang blind needs our sympathy and our understanding and help di ba lahi po to yung kwan kanang nagpakabut nagpabuta-buta na makakita ka bang gituyo ang ilaba kanang out of arrogance and malays malays ba kanang itong mga ano ba bisag aware sila may maaton nga klase mas ma, mas maot na pero kani mga blind daghan mga nato sa atong ang mga agriculturist na blind sila moron blind sila uh, we have is easier task easier it's more easier it's easier na to nga mo sympathize ta di ta mo kundim tawa man po taingan nga we are into the business of condemnation we must hari nga biyaan na to biyaan na to ng blaming blaming blame game mga mga mga condemnation kay magdali ta kay aron ma kabalita sa sistema makabiya ta ni mga da datan nga makadaot nga sistema Tama so, na akong point na dili kayo ta mag-focus sa bling bling kay useless gihapon lagi kay daghan po nila nga mga sincero og mga innocent nga blind blindness ba so I hope nga na nalaom og na enlighten mo sa akong gipang-discuss karon ta sa asa ni kanya katong last last ako gusto i explain ka ng unsaon na to pag shift no pagbalhin sa ikan sa chemical or inorganic system o back to organic system um, depende ni sa kaabtik na to o ka kursonada kung pareha ka sa akong amigo nga nawardi sa nahimong organic farmer awardee sa Carmen and then midaog siya sa the same nga uh, uh, contest nahimo siyang organic farmer awardee sa Bohol province and then midaog siya sa region 7 di, dito na siya napildi nahimo siyang second sa national level although sa ato ng kategory or sa mga importanteng kategory like pila jud ang imong yield sa imong organic farm per hektar lupig niya ang national winner oh, ako classmate ni ang taktik ni Ondoy Columnas Atilio Columnas ingon siya nako nga diretso man o man siya maglangalangan cut yun niya dayon ang chemical diretso siya sa organic na medyo kwartahan man sila gadudak ko alam ko kay ka verify niya og gudud ako gidaghan din niya pud og organic na fertilizer uh, ah, meaning sufficient ba dili balanganin ba kayo pobre pug ka di kaliton pa man nimo ng ban ang mga organic na fertilizer wala pa kay mga gipang establish nga watihan or makay mga manure kayo wa pa mo masit up ang system ba papakay sistema pagmamaog foliar sali pagkagpalit sa available ng mga baligya ng mga organic na fertilizer so meaning kung alanganin kag kwarta o alanganin kag quantity sa mga organic fertilizer mo nang musafir ka musafir ka sa kunhod sa uh, abot so I'm not advising the stick nga change kanang kalit pag undang kung dili mo ready sa consequences like mo ubos ang inyong abot kay pobre di ka ang yuta ron ang atong suwel to the extent nga diha akong one time nga nagtesting ko pagig ka bunga so musafir mo financially or economically nga kasaligod mo sa inyong abot sa pagkaon pagkaon sa pamilya so to prevent that andama ang inyong mga facilities or kapasidad nga mo produce daghana inyong mga baka kanding nya kung kamao mo or kanang bayugas nga ang hugaw na to atong human waste o ganun sa ubang mga mga, mga livestock na kaning mga baboy isod man na siya og septic tank no naipagya na nga kausaban sa sibutang nga ma-convert ang atong human waste into uh, uh, dili dili hugaw dili dili unsafe safe nga pagi kanang biogas system nga itight ang sa gulang sahara ang simento nga gigama nimo og sibutang na design pud ani septic tank nga tight kayo ni siya din ni airtight ni siya nga ang buhoan ni kunan ni og uh, hose kayo nang alis nga katong nitin gas na may, na, may bako na hugaw mga, na mga germ ba kunay na germ adto ni sa agi sa hose na connect nimo himo nimo himo nimo kwan kanang gasol or gas tube sa gas tube nimo gamito nimo sa pag <clears throat> luto sa mga pagkaon gasol ba man gasol after mawa ning methane ang resulta na bilin ang solid ug ang liquid gi separate sa septic tank ng sistema ni nga ma-separate ni unya ang istorya nila sa nakaadto sa China kay common man sa China kaning biogas mo ni gihimong solusyon sa China sa ilang kapublikan mo ni main nga secret nila kay bisan kag wa kay mananap malibang man ka di ba so di ka kabalibad na kay biogas nahimo gini mo ni siyang lunang so, grabe lagi katambok ludo nagukuno ka sa kadagko sa kuno eh, kadagko sa mga eggplant kadagko sa mga pitsay pero limpyo kayo na pwede ka magliga magligad-ligad ng tayo sa baboy nga dry naman o tayo nimo tayo sa tao dry man tong liquid wa puy hugaw spray na ko nila sa lang matanong grabe kuno kayo ka kanang tambok sa ilang mga utanon o mga putas nang ang luod di asa kung sa ko ah. anyway um, nga mayra na kayo nga punto kanang luod kanang istorya lang na ba para pag uh, describe sa kanindot sa resulta hmm. so ready ka mag ready ka ayaw ihalahala o uh, ah, kanang biya sa inorganic kung di ka ready ang lain tactic ani is uh, ah, pinaka safe no kung naganaghan imong luwang butang ta pulo ka luwang imong humayan uh, alam ana ma pagbiya nimo pag shift nimo ngadto sa organic bay luwang sa aron dali manageable kayo sagdi sa tong siyam ka luwang as isa to chemical sa to kanang imong luwang number 1 mo na itoke tutuki nga mahimong organic ayan na balik yun ayan na balik ayan na balik ayan na balik sa chemical once nga ang usa ka luwang imong gisugda na og organic mga buhi na mga wati mga microbes ayan na og gamit og chemical ayan na butami kay mamatay ni sila muna mga tasabanti ka banat dito banati ng luwang antod nga mo saka pa kadong kabuot na ka sa tuyaw no nga ilhanan sa yel mana nya pusin na pugas ay kadong luwang dini katulong luwang antod na tibuok na nimong farm organic na so nga na ang pinakasayon na nakita nako uh, ah, sa video ang gipangbuhat sa mga pamilya no nga kuha na sila gid purely organic na sila kuha na kayo hayahay na kayo nga grabe ka believe ka kung ano ang ilang mga dahon mga dahon sa lubi dahon sa mga kan imbis sunugon anay uban nilang i-appeal sa daog kay kanang magpaaso sila silang mga putas appeal lang po na importante po na ang carbon pero most of their leaves adto nila ihulog sa kanang na sila uh, ah, luwang uh, at mga compost open compost pit ba hmm, sagol na mga manure dito na ah, pwede niya nga na ito mo itapo ka ang mga ito dito nakatag mga wati uh, sa kaluwang kadto ko mo ko imong kuhaan og organic nga pagkaisuri kung sa uban pwede po itong kang kuhaan kang Gabi Brown uh, kuya po itong teknika na imbes itapok nimo ang ang dagami sa usa ka lugar na dauban imong i-spread spread nimo din sa buhagi da no mga liso sa munggos or um, peanuts para makakwarta po ka sa mangoes o peanuts nga imong harvest pinakanindot pinakalami nga taktik pinakasayon di na ko ka maghagog daro kaya na ay mong magdadaro nga by the millions kana mga earthworms da tig abuno po na sila o tig lunang sila ano ang ilang tae sa laom mga ilang lunang ihatod sa laom na din adto ang mga gamot magdangagan gamot sa mga mga humay na putas doon na kay pinakadabis nga amigo dili makina kun dili baka kanding kabayo kabaw and then mga earthworms and then mga microbes amiguhan sila anak kaka kita sa abundance nga gipromise sa Ginoo kanang prosperity nga walay limit daghan man ang nakahibawan ni pero wala nila i-share ba para nang kanang mga winemaker diay sa mini ng winemaker fermentation man na i-ferment man ang ang fruits into wine unsa may gahi kinsa may gahimo na di ba mga bacteria man na mga microbes man mga good bacteria man na nga tanawag effect di sa Europe kanang naay mga ga hilig bitog uh, cover film sa mga mga lugar para na mga old castle mga old mansions wa na wa na mapuye kay resulta pud sa sagira nga matay sa mga tao o wa na ang kwan nang halin ng mga kwan, resulta sa gira pero naa gabarog pang mga nindot kay mga mansions na, may mga damage po na part pero na-preserve paghihapon to, to the extent nga makita nimo sa footage nga arang lami agi nga mga mansions abin lukin sa Tagiana kasagaran mga nagnegosyo og bino so daghan kajo daghan kajo kinadaghanan kajo mga minggula nga mga uh, new new information ba nga ma mabuhi atong uh, gana o kalipay nga excited about life ba tungod sa nabuhat nga accomplishments atong mga kaisunan sa laing mga nasod uh, sa laing mga taktik nga uy ninduta din ni kadto mga taktik no nani din ni eh? nga even ka ng mga plants nga nasa palig mga wild nga atong mga may mga flower mga flower nga plants bitaw nga iisip atong mga wild uy may din vegetables ha ah? pindot na kayo niya ya lami jud ka jud di na na na gikuan na sa internet on so we have to be excited about life labi ng bagong mga discoveries aning um, steam microscope na 50 million times ng magnification aning bag-upod nga halos kadungan niya nga na invent nga telescope pila ni ka times o ka kuha sa pila ka times ni mag ma, ma, magnify niya ang lagi yung mga mga mga object uh, expect big big big o stunning amazing ang mga discoveries mga information makita nila ang mga process sa Ginoo mga naa sa atoms mga atom, sa atomic na area mga sa tabo sila sa atom sa trabaho sa calcium sa trabaho sa magnesium ang sa trabaho sa oxygen so sa atong lawas sa atong cells na wa pa na kayo maklaro ay sing nga maklaro ni puhon tanga daming steam microscope so makasabot ata pagkaadyo sa sa role sa nganong mabuang man ka aluminum ang muigo sa mga utok o mercury unsa may nganong anong mura mo kang mabuang sa imong addiction sa anang pagkaon nga imong isugdag kaon nga process unsa may naadiha nga ning crave man ka mura man kang mabuang og di ka makakaog balik uh, nga na nganong makuan man ka ng may lami ng sigarilyo pero nganong magpangita man ka uh, unsa may gibutang lang nga addictive nga substance nga daghan ka ning uh, mangguwa ka ng mga impormasyon so I am I have asked God to please extend time niya ra sa musit as real judge said nga mo duhara ingon nga duhara ka word yang sulti heaven hell heaven hell mm, heaven hell heaven hell hanara yang sulti unja ra na unja sana kay ngayos ta ni og extension nga mabuk mabukata aron maka-judge tagtarong muna ano judgment pa atong gikinahanglan aron maka-decide tagtarong unsa man ato pag-decide og tarong kung atong gisul gi, gibasihan dako kayo kulang Jesus my god unsa ang pag-decide nimo gisakto in in many specific things nga mao nakadaot nimo na-cancel ka tungod sa imong gikaon na ice cream kana ra imong addiction kung anong nakanser ka or nakanser ka tungod sa imong pagpractice anang 69 nga paagi kay wa nga ang effect di ana is ang imong ipon nga naguba na sa sweets nanay mga mga hugaw kagaw sa imong ipon imo nang gitila sa otherwise clean nga vagina sa imong wife nagbaylo mo pulos mo na hugaw daghan ba yung bakterya atong ipon jagi ato nang imbis layo ang atong dila sa atong kinatao nahimong duol na tungo natang gibuhat ato nga perversion oh. enjoy ko no hayta enjoy enjoy ta ng 69 nga system or oral sex enjoy ta pero wa ta kasabot og okay, kibalo nga ang atong mouth nga daghag bakterya gi paduol na to gi, gi connect na to sa atong labi sa atong asawa nga ug naay pinakahumok o gentle nga organ nila ang mao nang ilang breast ug ang ilang vagina kana mong vulnerable ka ba ah. Nanja, here comes imong gibitangan sa kagaw sa imong baba nga grabe ka powerful na even your teeth ha, the hardest the hardest organ or part of your body ma-destroy. What is teeth versus sa soft nga tissue sa vagina sa mong wife or sa inside sa ilang isang vagina klaro kaadyo nga madutlan man nila ang atong nipon how much more kining kagawa maka-destroy sa mo na nga ma cancer jud ang atong asawa mo start na si ja og kanang dili malignan ah uh, tawag starter man na dili malignan pa nga HPV human uh, ah, papyrus ang sa ito man na basta HPV na siya na virus dili pa na malignant pero maunay mo turn into malignant mauna siya HPV una hmm, spread pa kadong HPV ron and then nag nagsunod ang sa mga cancer nga nakapatay sa mga babae number 2 ang cervix sa late, sa last na ko nga dito nakuha number 2 ang cervix number 1 ang breast uh, pero connected man sila ang ang ang ilang wiring or ang ilang connection sa ilaw na direct connection ang mga sexual organs ang samtang sexual organs vagina o kining uh, breasts na na direct connection so mabita na nga kung dunay breast cancer mo connect na po na sa cervix o vagina or kung ang una ang kung una ang cervix o vagina ma cancer mo connect po na sa breast uh, mo spread ato sa breast so um, there is no question kung dunay training, education, shift or change, major reform, major change of direction sa sa uh, education both formal education o personal education pag personal study kilang ang atong punting is back to organic system atong subject atong major atong tunan organic system mo oh, dakoy katabang ang YouTube og ang internet kay na dihang daghan kasong mga brothers and sisters ato nga ang uban gani wa kong mag high school ang uban pud nakahuman og college like mga kurso pero nagtuon ron sila sa organic system they are reaping the blessings initial blessings pa na ang uban pud grabe naka blessings sila kayo uh, I encourage you to view the video of the one of the best pioneeron sa farming si Bia Alonso ang iyaha ka ng Ranchardin Ranchardin meaning sistemang uh, organic o ecosystem based na uh, composed of three main main components major components Ranchardin meaning ranch chard means orchard den is garden So, ranch, orchard, garden. Ranch plus orchard plus garden. Ranch garden. So, mga animals, uh, fruit trees, then assisted by crops and vegetables, then garden. Garden pod is more on flowers o mga vegetables pod. So, present ni. Naihumay ni mo, na mais, na. But ang ang leading gid aning uh, tanong nimo is orchard meaning fruit trees kay nasa fruit trees ang ang secret sa health energy healing nasa fruit trees hmm. og seeds mao na duha man ang gi gi sulti sa Ginoo after gi-create si Tatay Adan og iba duha jud ang gi-mention diha nga pagkaon nato way apil ang meat. Ang di-mention niya is fruits and seeds. Ngayon kag seeds, apil ang mga grains na, ano, ang humay mais, na, ano, peanuts, mga seeds. Kay condensed kaso, dense kaso ang sustansya ng mga seeds. Ang mga fruits, gi-encourage na niya kay ang fruits kan dali ka dun sa mga turn into energy ba o health healing dali ka dun kay eh, dili man siya kayo solid good ano uh, na intended for daily na to nga daily yos nga energy ba so mutuo ta muubi sa atong Ginoo blessed ta ranchard din ang system sa Ginoo ang paradise ug ang kanaan ranchard din to sila ranch orchard and garden. In fact, ang paradise na well known siya sa Eden. Eden was a garden in the middle of paradise. Uh, although ang paradise beautiful pero ang pinaka-center sa beauty is ang Garden of Eden. Ngay na dito nindot kayo nga landscaping dito ang upat ka rivers ba to? Oh, ano, na nindot kayo ang kan the best or better than the best you can imagine ang Eden ang the rest of the paradise kan ki gi hapinan matted by grasses nga nindot kayong grasses maintained by the cows and sheep uban pang mga internal animals grass eating animals oh. i-maintain lang marag i-mower nila oh. pinaka the best ang Ransarden daghan ko mga diskusyon ani o mga writings ba ni sa akong discovery nga Ransardin di ang paradise ug ang kanaan ug ni pinaka ligon kaadyo nga livelihood na usara jay maka-destroy usara jay maka-destroy kanang maabot na ka sa bunda ba uh, mao ni makadisney mo abot na ka sa bunda enjoy na kayo ka sa prosperity ug abundance nga makalimot ka sa Ginoo ah, mo ni gimension sa Ginoo nga uh, ah, kamatjan na nato kung nata sa prosperity and then mahimot ang ungrateful ingrato mo ni weakness sa nato or sa human being God mentioned in Deuteronomy 28 nganong nawa nila ang kanaan pinakaligon kayo nga economic system ah, political system tanan overall system nganong nawa nila tungod kay matasino oh. you forgot me in your time of prosperity wa mo magpasalamat wa mo minumdom nga uh, ako na gikan ako na nga sistema ako'y igatag nyo ana ang proceed nun mo pag disobey sa uban ako mga balaod from forgetting me to disobeying me ignoring my commandments and laws maparaon ta ninyo mga laws nga guide nyo how to live happily in safety and prosperity ning engage nun mo mga pamaagi nga makadaot sa inyong health makadaot sa inyong kuno hay nag nag satisfy mo sa inyong last nito pero years or later nagsuffer mo og ang uban sa mga sakit o mga uban pa sa death bankruptcy tanan mga crisis so kalim kalimta na to ang naigo ta sa atong Achilles heel so I I'm doing my best. I hope others will help nga maganahan ta balik sa sa Ransard din sa paradise o kanaan nga maura man sila pero with one lesson nga ato nakatunan nga di ta malimot ang taon di ta dapat malimot sa gahatag na to di na to sa pasalamat lagi ng iyang ipangayo ba kay di man sa makinanglan na uh, sa mukaon man sa makinanglan sa ano mga bitanga kwarta wa sa makinanglan sinina wa makinanglan sakyanan wa makinanglan balay wa makinanglan Ginoo ang ihalang is kanang musi thank you ta ba ja mo sa atong abundance uban so, finally akong i-summarize ang description sa Ransadin uh, ah, using Genesis 1 ang diha na mga mga description sa Ginoo mga verses nga nag-describe na ang grass ug ang animals yang gidiscuss ay ang gimension kanang imong Ginoo nga grasses are ah, the food for the animals so meaning na ang graso ang mga animals so ma picture nimo nga um, gihapinan gibanigan ang mga rolling hills ug ang plains ug mga valleys ug mga grasses tinawag sa soroy ang mga gentle mga very neat beautiful nga mga animals mga sheep mga cows mga, ah, mga rabbits Magenta na po ng mga goats. Even the lions, diba? Bagi, nga. The lamb and the lion and the deer and the calf. Hmm, the child, a small child will lead them. So, magka peacefully coexist na sila. Di na ni may mong di na may, di na meat eating, di na carnivorous ng mga karon predators ni sila animals of prey ni sila mga lions mga mga cheetah mga sa pani sila di na ni sila mo kaon og di na sila mo devour di na sila mo patay uh, ah, grass eating na ni sila og fruit eating so gimension po diya sa Genesis 1 ang ang um, gingon sa Ginoong uh, usual roll over so do not kill the animals animals sa uh, impapawid mga birds animals sa uh, dry land animals sa uh, kadagatan do not kill them roll over them meaning in mild loving gentle way so dili sila patsyon unya makita na to ang Switzerland nga nagsunod ani the only country I know nga nagsunod sa balaod sa Ginoo dili nila patyon ang baka kundi panggao nila kay ang ilang giapas sa baka ang milk dili karne so palumbaay sila og pataas kinabuhi silang baka pagpangga silang baka pagmahal silang baka kay ang baka naghatag lag abundance dili sa tungod sa ilang ngit kundi dili tungod sa milk grabe ang milk ang abundance ug kadato nga mahatag sa milk proven by the Swiss people yinsan lang milk daghang klase kayong mga milk fresh milk skim milk kanang mga powder milk plus uban pang mga mahimo cheese mga yakult yogurt chocolates so many kinds of chocolates money mga big contributor sa kadato sa mga Swiso mo na mga Swiso ron permedya na silang nakalista sa top 3 o top 5 na richest nga families dili country dili GDP dili abot sa nasod kami yung kag GDP or abot sa nasod income sa nasod kuha man na pwede man na ma, ma distorted nga picture kay abot na sa mga dato diha pero kung per capita gyud per family adi gina nimo ma malalis mga tao gyud kada pamilya gyud ang dato ora sinso taas ang um, quality of living standard of living ang Suiso mo firming naa sa top 3 top 5 number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 naa na sa Saudi ha number 3 sila 1 or 2 ana so sa quality na sa quantity sa kadato na nga real kadato sa health kadato sa health kadato sa happiness o kadato sa kwarta o material wealth ah, tungod na sa ilang pagsunod sa Ginoo nga dili ihawon o patyon ang animals hmm. apil na siya actually gid sa you shall not murder or you shall not kill na commandments sa ating commandments apil na siya walang taka sabot ba mo na gi-miseducate kita, gi-shrink ang application nga ataw ah, ra na ang apply na wata kay sa tinuod nga kanang scope ba nga apil ang mga animals o mga plants ana o mo nang i kanang inawi bitaw nga kanang pranang kanon nimo ang animals na untok dili bitaw masakto ilang lifespan hmm. kung makasabot ta sa truth sa Ginoo nga naa diha ng mga libro nga gi-reject sa Bible o gi-exclude excluded sa Bible kanang naaron available nga kini dagana labi na baga kayo nga the great gospel according to Jesus Christ through John labing bagaan ni katong hanggingan nga 7,500 pages versus Bible nga 1,100 pages lang dwarf ang Bible ba kanina diha gininsa sa Ginoo nga um, nai souls ang mga souls ni di kayo nai souls mga souls ni mga animals angelic souls ni sila para nato diha tagikan sa mga animals sa una kanang naa mga animals ron ato ng mga brethren angelic souls na kay kitang tanan kitang tanan jud ha mga mananap mga tanong ug matao angels kita sugod wa kita magsugod og kanang gingon taon lang nga bacteria or monkey or ape very noble very uh, high very royal ang atong beginning angelic children ta sa Ginoo oh. wa ta magsugod og bakterya or maki ang naitabo lang kay part sa creation sa Ginoo plano nga mo samot ka excellent mm, samot ka nindot is kining nataburon niya na karon nato na pa-experience hon ta sa opposite opposite sa love opposite sa joy opposite sa splendor opposite sa health opposite, opposite sa beauty opposite sa colors opposite sa light tanan-tanan ng opposite sa iyang values o virtues niya sa kalibutan ron pa-experience hon ta so that's why um, pero angel tan kanan ha kita tanan angel ang unang batch nga uh, may experience ani silang Lucifer wala mo rebelde si Lucifer ming dawat lang si Lucifer sa gi uh, ah, gustuhan samahan nga mo rebelde siya dili real rebel si Lucifer pero pag tando Lucifer pag ubin niya sa giingon siyang amahan nga mo play mo as rebels kaya ron mo taas ang ma-maximize ang pag-appreciate ninyo sa o nato sa how beautifully ang i-enjoy nato ng mga values or virtues kaning love, joy, freedom, happiness, immortality, ana, ana creativity, ana colors, beauty, tanang mo opposite pa kadyo atong um, kagulingon ni kung makasuway ta sa opposite so first batch si Lucifer ang mga angels one third ito mga angels nagsagaran nato appeal nila kung nasa kalibutan doon kasagaran nato appeal nila ang grupo under training experience ta ah. and then ang natabuan ni eh, usubayan na to ang ang steps or ang ang truck gikan sa angels nahimong fallen angels gipriso ang uban o kasagaran sa bato kay uh, kuan naman na rebellious naman gisit man sa ginawang mind kalimot naman tang tanan si Lucifer kita nakalimot kalimot ta tanan sa atong previous na buutan nga nature gidisconnect man ta so as if nga murag real rebels sa real sinners kay gipamisan patas Ginoo nga ipabalik kita niya so wata maguol sa pagtuman na pite sa iyang gusto nga mo rebuild ka niya so tungod sa ka disastrous or ka deceptive sa frita iya tanggi preso to certain extent doon ay freedom pero Ipiso ta sa extent labi na itong grabe na kadyo ka rebellious. And powerful kayo ng mga spirits. Ipiso sa bato. So nasa mineral kingdom kaning mga batugon na to o kaning ilawom dyan sa duta kaning kanang mantel kanang leader kanang ito ang source of gravity gusto ko yun kanang mantel nga layer sa earth na diha kung diya giluto ni sa Japan tuyok sa ito sa California na diha ang ring of fire ng vulkan ninyo diha naya luto ang mga, mga spirit sa ram hinihinay sila kajintal saka sila part of the organic soil kanang lava niya mo appeal sa yuta na so gikan sa mineral nga layer o mineral kingdom sa kata sa kata nga rin sa plant kingdom ah, passing through the soil din yung part sa plant kingdom so nata sa mga kahoy mga plants <laughs> di kayo minsulota kita na pero ang atong lawas plants o trees souls angels fallen angels, no? demons, whatever you call that, angels, uh, spirits ng mga plants and trees. Pero ang ilang form or container or lawas, mao na natin nakita. Leaves, branches, trunk, twigs, fruits, uh, ah. And then kanang itaw dog photosynthesis continuation na siya sa detoxification kanang paglimpyo sa kanang anti-love, anti-god uh, toxic nga negative nga uh, mga nature no uh, pag ma-pure na ta we are going back man sa heaven or going back to God pero higher kita kung abot sa mga higher than our uh, former angelic na level. ni na po na ni Paul na we shall be higher than the angels. So kung magsaka magsaka na ta, balin ta sa mga plants, sa plants of trees, practice na taog um, selfless love, unconditional love, para nang mangga ka, sige kagahatag og prutas, wag ka magdemand og payment, di ba? sakit kung likuan hmm, gani di gani ka reklamo og di ka tagaag sustansya um, willing lang ka musafir mamatay di ba ang di awa ng yuta niya or, or uh, tatlon pero ang imong choice keep on loving giving yun di ba giving fruits as much as you can as much as you have until you die So that is a practice of uh, unconditional love. All-encompassing love. Eh, kung usa na po ka sa pla, uh, animal sa pod, mapromote na ka sa animal na pod nga kingdom o level, specific nga mga characteristics na po yung developon. Kung kuhang ka ka-uptake, cleverness, um, good cunningness, good kind of craftiness or intelligence, ato ka sa eagle ato ka sa mga uh, animal supre na practice of cleverness para ma-develop yung mind pero kung kulang ka gentleness uh, merong time ma ah, or next ni mo nga step uh, ma-reborn ka sa animal kingdom mga reincarnation na atong pag every time you transfer to a new body reincarnation na so mobalhin na ka sa lain nga animal na pod kay another training na pod nga another doctor na pod gentleman ispitan ato ka sa karniro or sa kung kailangan kag patience ari ka sa camel na whatever nga mga traits nga ang katunan na to or ang na to i testosterone din ang kuan gyud ang higher level highest level sa animals din ang sa mangki kundi ang last link gyud to masumpay nga rin sa mari na sa human being ang last link is pero ang dog mo na gibin siya Ginoo cat din dog nakita nimo ang dog daghan daghan na siya og mga human human like nga o human nga uh, behavior o attitudes na masuod yun na ang dog naturally kay si Ja ang, ang next niya nga destination is maborn si Ja as human baby ang next niyang body is human body the same soul nga naanam ka improve uh, qualified na siya sa ari sa higher level nga human hmm. kung first time niya as human body human being incarnation pa na as far as human level is concerned first ni dyan ang being born sa human kingdom so incarnation pa dili reincarnation kung mo return siya sa human kingdom as a new baby na pod kay ato hundreds naman ta nga aming balik-balik sa human kingdom as human beings reincarnation kay return naman reincarnation pero ug dili ta stricto sa word kada kung kan kasi kada ko ta green carnate ari dili pa sa mga plants na reincarnate ta balibalhin ta ba balibalhin balik-balik dari pa sa animals balibalhin balik-balik pag diri na sa human level na inang tanas ginawa nga Lord mabalik pa ta sa animal kingdom o lower, lower level posible pero unlikely kay ang tendency sa kuno nato is going up tendency sa atong nature ba na yung mga anak going up dili mo mo decrease dili mo ubos so kaning sa, sa human level na ta magbalik-balik ta kay doon na tayo mga specific nga love nga gidevelop nga kinanglan gyud experience kay dili man lang sympathy kay ang sympathy dili man 100% na sa nga filo feeling para nang mo sympathize ka og bigar uh, certain level ra imong kaluoy pero ikaw bigar jud ka nakagi ka pagka bigar 100% gyud na di ba kay mao may imong experience so dili lang sympathy kundi empathy gyud atong ma-achieve 100% yun ang, ang maka-feel taas unsay unsay kondisyon sa wife nga ng mga anak di lang sympathize kundi empathize kita so there is one at least one incarnation na wife ka or babae ka o sa to pagsympathize sa mga publika adyong mga bigar mga blind men na mga disabled one of your reincarnation at least one nakagi ka na ang saan ni mapagalo killer. Oh, kagi ka pagka killer. Kaya eh, yung side, nakasabot kasi yung side. Nga nung nahimos siyang killer. Nga nahimos siyang kawatan, nahimos siyang kriminal. Nga naman, nahimos siyang posisyot. Nga na. You have to be there to develop 100% love meaning empathy dili less than 100% love nga sympathy this is really masabta na to very wonderful with ka so amazing system sa Ginoo yung mga plano ba wise and very loving very wise so uh, mao ni atong map kuan ni atos kalibutan karon gibutol lang atong memory para concentrate focus sa atong present lifetime kay i i connect sa atong mga past lifetimes past memories ang labi na na yung mga traumatic ay yung memories ay lifetime di ta makadimao di ta pa ka maumuhandle ba ana na po ko mapeffected ta kay kamao na ta handle sa tanan i, i, i open na di na i disconnect ang tanang memories na to i open na tanan hmm. pero at the time mga perfect na ta so mao ni ang Muni ang mga kamatuoran na habog ug lawm ug tagko kayo kaysa ato lang atong gisgutan ba farming ma makita ta nga gamay ra kayo tong atong mga kaniyang mga isyu sa atong life ng panginabuhi na gamay ra kayo ni sa um, kita um, kita ng katibukan sa issue sa life kanya akong gi share nindo og hinahinay pero at the same time, murako po din ang value sa pagpangga sa farming. Kay all the small piece, magamay siya ang iyang gilakon magamay pero ang iyang kay butati murako maka-appreciate ka sa value niya na part din siya sa system hindi importante kayo po <coughs> so uh, mao to no um, going to organic ta as part as part sa atong <laughs> journey balik ta sa paradise nga nawala paradise restored mm, restore ta ang paradise we will use we will cultivate transardin we will create transardin um, ah. organic system yeah have a fall to practice ang pagi sa ginoo biyaan na to ning toxic kaning poisonous disease giving ng mga sistema biyaan to ni so okay um, God bless నమస్తే